Euskadi Erratiak laua marka da, Euskadi Erratiak laua marka bete ditu, laua marka baino gehiago Eta pixka bat, ba, bertan kazetari lana nola aldatu den, edo ze ere izan duen, aztertzen gabiltze eta horretarako etorri gara Euskadi Erratiko erredakziora eta bertako ba, kazetari ezberdinak elkarrizketatzen gabiltza eta horietako bat ba, eskatu dizugu anea eh, albixo, egun hon? Egun hon! E, eh, gabiltza! Ondo, ondo, lan eta lan beti bezala! Ola behar du ba! E, lehenengo galdera, denei berdina egiten dizu, egun noiz jakin erabaki zenuen kazetari izan nahi zenuela, nun egin dituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskai Erratian eta ordutik gaur arte ba, zelan eta Bueno, ba, nik, eh, ni dia naiz, eta ikasketak behasengo alkartasuna lizioan egin dituen, bueno, txiki-txikitakoak herria, baina gero ja behasainen, eta hirugarren bupen, ba, masia, mazaz, piurterekin edo, zer ikaste, zer ikasiko genuen, edo, ja, pentsatzen hasteko adina ez da, idaztea gustoko nuen, eta hizkuntzak ere, bai, eta euskal filologia, edo ingles filologia, oiek ikasteko asmoa nuen, baina ez duen irakasle izan nahi eta horren bilen borroka horretan eta kazetaritza, bueno, ez duen serio egi planteatzen momentu horretan, baina gogoan dut, orduan egintzen idazlan lehiaketa bat, han ikasleen artean, ba, lizeoko aldizkarian publikatzeko, eta egin nuen idazlan bat, momentu horretan matematikan ematen ari ginen gaia, metaforikoki lotu nuen, gazteak, eta ba, seksu kontuekin, eta horrela eta, bueno, ba, aukeratua izan zen aldizkarian argitaratzeko. Eta irakasleak orduan esan zidan, jo, kazetaritza ikasi darko zenuke, balio duzuzuk horretarako. Eta, bueno, ez dut esan horrek hori izan zenik erabaki garria, baina, bueno, bultzada bat izan zen, eta orduan hasi nintzen pentsatzen bazergatik ez. Idaztea gustoko dut, gero begira irraten ari naiz, ez da, ez prentsa idatzean ibilia, baina, bueno, bultzada bat izan zen hori, bai. Eta ikasketak, ba, gero kazetaritzako ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean egin ditut, lehioako kampusean. Mm -hmm. Euskadi Erratira, noiz? Ba, Euskadi Erratian hasi nintzen, mila bederatzen da, zazpiko udan, hilabeteko ordezkapen bat egiteko aukera eskaini zidaten, pelio zabaletak egiten zuen saio bat, ordezkatu nuen, eta izaten zen, gaueko bederatzitatik amarretara e, musika saio bat egin nuen. Musika saio bat egin nuen, e, bori, hilabetez. Eta gero nenbilela, telebistak ko gaztei eskenitako saio baterako jende bila ari ziren, pro, froga batzuk egin zizkiguten, hainbat e, Euskadi Erratiko hainbat laguni eta, eta hartu egin induten, eta orduan, ba, telebistan ikasturte bat egin nuen, gaztei eskenitako saio batean, eta gero handik, ba, berriro eh, goizean behin, Euskadi Erratiko goizean behin magazinera, joan nintzen, baina Bilbora, Bilboko erredakziora, beraz, Bilboko eta Bizkaiko gaiak lantzen dituen, goizeko goizean behin magazinean eta oso gustura ibili nintzen. Bizkaia ezagutzeko, bizkaieraz maite mintzeko, eta bizkaiko gaiak lantzen, ba, bueno, bai, berria izan zen eretzat eta gustora. Hanen bilela lan eskintza publikora, publiko bat ateratzen, zen, eta lanpostu finkoa lortu nuen. Eta gero berriro, ba, donosteko egoitza nagusira itzuli nintzen, goizean baina jarraitu nuen, magazinean. Eta gero esango nuke e, ama izan nintzen baita ere, amatasuna eta lana uzartu alizateko kontziliazioagatik edo ba, murrizketa bat eskatu nahi nuen, eta orduan murrizketa egiteko aukera gehiago zegoen albistegietan, goizeko programetan baino, eta orduan albistegietara joan nintzen, eta asteburutara. Beraz, lan egiten nuen asteburutan, uste dut, ostirala eta astelena asteburuari erantzita. Baina horrela hobeto moldatzen ginen, semeala ba ez arduratzeko, eta asteburutan lan egin nuen albistegietan eta albistegietan ere, bueno, ba, esperientzia desberdina dira. Oso garai korapilatsuak ziren gure herri honetan eta egun batean baita bestean ere bai atentatuak, manifestazioak, bueno, ba, bai, momentu gogorrak izan ziren. Eta gero berriro programetara itzulen ditzen, bai, bai. Eta orduz geroztik programetan. Eta programetan, beti Esan programetan. Esan gogorduan, programetan gehiago egilitako kasetan. Askoz gehiago, bai, bai. Euskadi irratian, dara mazkizun urte guzti hauetan, e, orain ditugun lan egiteko tresna eta baliabideak nola aldatu dira lengokokin alde eratuta, eta zein esango zenuke izan dela aldaketarik nabarmenena? Baldaketa ba, asko ezagutu ditugu, pentsa ni idazmakinekin idazten genuen garaikoa naiz, mm, idazmakinekin idazten genuen, e, impresorarik ere zegoen, jakina, dena idazmakinan egiten genuen, eta askotan ba, kalkoa horrien artean jarrita kopiak egiteko, e, teletipoak paperean etortzen zitzaizkigun, garai hartan, eh? eta grabaketak kasetean egiten genituen, gero kasetekoa bobina zintetara pasatzen genuen, eta editajerako ba, bobina horiei papertxoa jartzen genizkien, eh? sarrerako eta puntuak markatzeko, ba, pentsatzen aldatu diren gauzak, ezta? Eta gero etorri ziren jakina ordenagailuak, eta eta gauza asko aldatu ziren, e, musika guk binilozko diskoetan aurkitu behar izaten genuen, fonotekara joan, eta benga, hartu diskoak eta entzunez, ez? Pistak entzunez, entzunez, entzunez, hor laukeratu berri genituen kantuak. Ez dauka, ez geneukan orain daukagun artxibo digitalizatua eta gaika eta kantuka eta dena ondo gordea, ez da? ba, grabagailua gureak esan dugu, kaseta, kaseta genituen, gero, ba, pasaginen mini disketara, gero gaur egun dena digitala da, mm, gugarai batean programa egitera joaten ginen, kaja handi batean, kutsa handi batean hartzen genituen vinilozko diskoak, grabatutako elkarrezketa eta erreportajeak bobinetan, bobina, zinta bobinetan, publizidadea ere kartutxo deitzen zitzaien beste olako kajatxo moduko batzutan eramaten genuen, eta sekulako kajakadekin joaten ginen programak egitera, eta gaur egun dena ordenagailuan daukagu, bakar bakarrik gidoia eramaten dugu, bestera eskutsi joaten gara, beraz, e, aldaketa ikaragarria. Eta ondiena, ondiena, seguraski, interneten etorrera. Interneten etorrera ikaragarria izan zen, bai asko gai duzu interneten etorrera, horrek gauza asko albidetu ditu lako horren atzetik. E, programetan, e, programetako lana asko izaten da, produkzioa, aurrekoa, batera deitu, bestera deitu, kontaktuak egin. Burrengo galdera horti ba, programetan ibiltzen zareten e, kasetariok, bueno ba, erredakzioko lana asko egiten duzu aipatu bezala, ba, saioak e, bueno, betetzeko eta elkarrizketak e, bete behar zuzue, zuzenean grabatuta, e, ba, arreban oie, jendea bilatzeko tresnak moduek izan duten bilakareari eta informazioa bilatzeko bilaka, e, baliabidek ere bai. Sekulako ere pentsa gu e, persona baten bila hasten ginen, lehen da bizi zer herritakoa zen jakin behartzen, zein zen bere abizena, eta listinera jotzen genuen, telefono liburu potolo horretara, telefono zenbakia zauden liburu potolo horretara, eta hor, basten ginen, abizen bereko jendeari deika, aizu barkatu alakoaren bila gabiltza eta ez da izango bazure familikoa edo ezagutzen aldu eta bai, ura, alako da, bigarna abizen hau du, eta askotan listinetik aurkitzen genuen jendea, listinan telefono finkoa bakarri zauden, telefono finkoetara goizez lan orduetan deitu, eta jendea lanean izaten zen, sakelako telefonori gabe, Orduan, askotan, programetan orain ere askotan eramaten dugu lana etxera, baina orduan ere eraman behar izaten genituen telefono zenbakiak etxera, ba gero etxetik, gure telefono finkoetatik, jende hori arratsalde iluntzetan etxean harrapatu izateko. Beraz, ba, produkzioa asko luzatzen zen. Gaur egun, goizean bertan persona bat aurkitu nahi dugu, eta goizean bertan askotan lortzen dugu, tita batean, ez? Ba, Instagramera idazten diogu, eh, ez dakit, bere telefono, sakelako telefonoak, telefono, telefono handia daukagu, sakelako telefonoa balin badaukagu, espadi guartzen, whatsapa idazten diogu, saiatzen gara, edo sare sozialen bidez, edo asko zerrezago kontaktatzen dugu jendearekin. Lehen demora gehiago hartu behartzen, produkzioa egiteko eta jende hori lortzeko. Horrek bazekarren bere alde txarra, baina bere alde ona, beste lasaitasun batez ere hartzen genituela gauzak, ez? Orain dena berehala lortzeko aukera daukagu eta berehala lortu nahi dugu. Eta ez lortzen ja amorratuta jartzen gara. Ze atzokoa ja zarra bihurtzen zaigu. Lehen bat beste patxada bat gauzak mantxuago lortzeko, eta etzen ezer gertatzen, baina orain askoz presazko gehiago, bai, bai. E, beste, bueno, puntu bat aipatzen ari garen hain zuzen ere da, Euskal Herratia berezi hizkuntzak egiten du, euskerak egiten du berezi, baina askotan oraindik ere hizkuntza dian oztopo bat izaten da batzu jorratzeko, e, Euskal Iztunak topatzea zaila izaten dela diote kazetari askok, zuek hori atzen baten duzue, egoera aldatu alda, e, eh, orain dela urte batzuetatik alderatuta, bagarai baten euskal aurkitzea hainbat arlotan zailagoa zen. Alde horretatik, e, ba, unibertsitatean formatu den jendea, ikerketan ari den jendea, medikuak, e, jende teknikoa, e, eh, bastakit, hainbat bat erakundetako arduradunak, e, lehen zailagoa zen alde horretatik, euskaldunak topatzea, orain jende euskaldun du gehiago dago, hori errezago bihurtu da. Orain, euskararen maila, euskararen aberastasuna, behar bada lehen beste, behar bada esparru jakinetako jendea zen, azera elkarrezketatzen genuena, baina Euskararen aberastasunak bai egindu atzera. Euskara aberatxagoak jasotzen genituen lehen, orain estandarragoa dira, Euskara batua hori ere beharrezkoa da jakina, baina Euskara batu horretan eta, bueno, ba, nire ustez galdu da berestasun pixka bat. Baina bai, arlo gehiagotara iritsi da orain euskara, eta aldo horretatik errezago lortzen dugu jende euskalduna arlo guztietan, hori bai. <laughs> Ba, begira, puntu guztia jorratuta, zurekin pixka eta ipartu dugun olako bilakaera e, izan duen, e, ausnartzeko galdera izaten da azkeneko hau, kazetari lanak ba, nolako bilakaera izan duen ikusi dugu, galdera, e, ba, elkarrezketa honetan, eta bilakaera horrek kazetari lana erraztu egin du, lausotu eraldatu lankarga gehiago eman zuk nola, nola esango zenuke. Bueno, esan dizut pixka bat, ez baliabidek lan asko erraztu digute, baina errazte horrek ba, ta bizitzeko moduaren aldaketak berak, ez dena azkar eta berala lortu behar horrek, nik uste dut ekarri duela estres eta itolarri gehiago eta alba beste David eta baino lehen ateratzen nahi dugu gurean eta horrek estresa handia ekarri du. Nik patxada gehiago eskertuko nuke. Adibidez, tarteka tokatzen zaigu jendearekin egindako elkarrezketa luze eta patxadatsuak beti pentsatzen dugu elkarrezketa luzeak jendeak ez dituela entzungo, azkarra eta harina izan behar duela edukiak, horrek jakina eduki azkar eta laburrak behar balin baditugu, eduki gehiago behar dira hiru ordu betetzeko ere, eta horrek lankarga areagotu digu. Eta gero tarteka, kurioso da, baina gertatzen zaigu, azkenaldi honetan ari gara konturatzen, elkarrezketa patxada batzuk entzuten ditugunean, edo egiten ditugunean, ze gustora egon garen esaten dugu. Ze patxada, ze lasai hitz egiten zuen honek uf, erritmoa jaitsi digu eta ze gustora egon garen. Nik uste dut behar dugula pixkat horretara itzuli. Patxadara, lasaitasunera, ez dakit, oroar bizitzan, eh? baina gure lanean ere, bai. Eta gero, kazetari lana ere behar bezala egiteko presa horrek ez du laguntzen. Ze gauza bat sakon lantzeko, erreportail sakon bat eta landua egiteko, alde guztien iritziak bildu behar dituzu, horrek denbora eskatzen du, eta horren kazetari lana ere askotan ezin dugu behar bezala egin presa horrek eraginda. Eta gero eraberean, gu programetakoa garen ez, ez gara albiste egitakoak, eta entretenimentu erasko bilatzen dugu, ze dut, albisteak, oso astunak, tristeak eta gogorrak direla batez ere, eta jendeak eroz eta gehiago eskertzen dituela gauza harinak, entretenigarriak, bitxikeriak, eta gu hori eskintzen saiatzen gara. Horrek kazetari lana behar bada ez du hain sakona eskatzen, baina guri ematen digun bizipoza <laughs> eta guri ematen digun lanerako plazer txikiak, baik eragarriak ematen dizkigu. Bazak, lehengo batean adibidez, hasi ginen argiderri zeneko oso jende gutxi zegoela esanez, e, ine estadistika institutuak horrela esan zuelako, gutxien jartzen zen izena argidertzela, eta gure buruari goizean jarri genuen erronka. Ba benga, topa ditzagun alditugun argider gehienak. Eta goizeko bederatzietan, bilera bukatu ondoren hasi ginen, eta goizeko amarretarako lau argider, Bai, elkarrezketatzeko moduan genituen. Eta gainera momentu oso magiko bat gertatu zen irratian, ze argider horietako batek besteari galdetu zion. Zu, altza, zu altzara argider txurruka, eta bai, eta esan zion, ba, nere gati daukazu zuk izena. Ah, Zezuk esan duzu zure izeba, preso zegoen zure izebaren presokide bat zela argider eta harengatik jarri zutela izena. Ba ni naiz zure izebaren presokide izandako hori. Zure txiki txikitako argazki badaukat eta arrezko ez zure berririk izan eta eta pentsa izan zen momentu bat isili isili geratu ginen eta irratian antenan zuzenean gertatu zen elbalkar balkar ezagutze hori eta orain asmoa daukagu bi pertsona horiek irratira ekartzeko elkar ezagutu dezaten eta espetxean jaso zuen argazkiura eskutan duela. Beraz, horrelako gauzek ematen diguten bizipo zaguri, horrelako gauza magikoak gertatzea, ez da kazetari lana den, kazetari lan serio ez da izango behar bada, baina programetan lan egiteak askoz bizipoz gehiago ematen du, eta oso gauza magiko eta polita gertatzen dira, eta horrekin ni oso pozinago. <laughs> ba hori da garrantzitsuna, eta begira kazetari lana ikuste zego baina ba, bai programetako lan horrek ere ze berezitasun dituen ere bai. Ba nahikoa izango nuke, Mila esker, ane, eta... Ez horregatik, zuri, hasier lan hona egin dezazula.